41 skirsnis. 12 skyrius. Kam buvo išleista pono Leblano 5 frankų moneta? Iš pažiūro šeimoje niekas nebuvo pasikeitę, tik žmona ir dukteris jau buvo spėjusio šitą įsitraukti iš ryšulio, buvo apsiavusios vilnonėmis koinėmis ir apsitaisiusios vilnoniais palaidinukais. Ant abiejų lovų buvo užmestos naujos antklodės. Žandretas, matyt, ką tik buvo grįžęs, jis dar tebe šniokštavo. Dukterys sėdėjo ant žemės prie žydinio, vyresnioji tvarstė jaunesnėje ranką. Žmona lyg suglebusi gulėjo ant lovos prie žydinio ir jos veidas reiškė nuostabą. Žondretas dideliais žingsniais vaikščiojo po užunarvę iš vieno krašto į kitą. Jo žvilgsnis buvo kažkoks nepaprastas. Pagaliau žmona matyti gazdintą vyro ir didžiai apstulbus išdryso paklausti, nejau tai tiesa, ar tu esi tikras? Tikras, Praėjo aštuoneri metai, bet vis dėlto aš jį pažinau. Kur čia nepažinsi? Tučto jau pažinau. Argi tau nekrito į akį, ne? Bet juk aš tau sakiau, atkreipk dėmesį. Tas pats ūgis, tas pats veidas beveik nie nepasenęs, esti žmonių, kurie visai nesensta. Nežinau, kaip jie to išvengia, bet ir balsas tas pats. Tik geriau apsivilkė, štai ir viskas. Sučiupau tą paslaptingą velnį, pakliuvo jis man į nagus. Dabar tu man žiūrėk. Jis taptelė ir tarė dukterims, o judvi marš lauk iš čia, keista, kad tau nekrito į akį. Merginos klusnė atsistojo, motina suvapėjo, suskaudama ranka. Ore jai bus geriau atšovė žandretas, neždinkitės. Matyt, jis buvo iš tų žmonių, kuriems negalima prieštarauti, merginos išėjo. Kai jie dvi jau buvo tarp duryje, tėvas už rankų sulaikė vyresnį ir kažkokį ypatingų tonų jai tarė – Būkite čia lygiai penkiomis, abi dvi, man jų dviejų reikės. Marijus dar atidžiau sukluso. Likęs vienas su savo žmona, Žondretas vėl ėmė vaikščioti po kambarį ir du ar tris kartus jį perėjo, netardamas nie žodžio. Paskui kelias minutės kišosi už kelnių jos men savo moteriškus marškinius, kuriais buvo apsivilkęs. Staiga jis atsigrėžė į žmoną, sunėrė ant krūtinės rankas ir sušuko. Nori, aš tau pasakysiu vieną dalyką. Toji panelė Na ką, panelį, paklausė moteris. Marijus nebegalėjo abejoti, jie kalbėjo tikrai apie ją. Jis klausėsi skausmingai susijaudinęs. Visa jo gyvybė susitelkė klausoje. Bet Žondretas pasilenkė prie žmonos ir kalbėjo tyliai. Paskui atsitėsi ir garsiai užbaigė. Tai ji. Šitą prašvokštė moteris. Šitą, pakartojo vyras. Nieku būdu neįmanoma nusakyti, su kokia išraiška moteris ištari žodį šitą. Nuostaba, įniršys, neapykanta, pagėža, viskas susilėjo ir susipinė kažkokioje grėslioje intonacijoje. Pakako kelių žodžių ir turbūt vardo, kurį jai jausi pasakė vyras, kad šis nuduriuojantis storulė pabustų ir iš atkarios pasidarytų baisi. Negalimas daiktas sušuko jį. Tik pamanykit, mano dukterys vaikščioja basos ir neturi kuo apsivilkti, o ji šia tau. Ir atlasiniai kailinukai, ir aksominė skribelaitė, šilkinės kurpaitė, žodžiu viskas. Daugiau kaip 200 frankų vien rūbai, tik radama, ne, tu klysti. Visų pirma, anoji buvo šlykšti, o šita visai nebjauri, iš tikrųjų nebjauri, ne, negali būti, čia ne ji. Aš tau sakau, kad ji, pamatysi. Išgirdusi tokį griežtą tvirtinimą, Žondreto žmona pakėlė savo platų rudą ir raudoną veidą ir su kažkokia šlykščia mina įsmeigė žvilgsnį į lubas. Šią akimirką ji pasirodė Marijui dar baisingesnė negu jos vyras. Tai buvo keulė su tigrės žvilgsniu. Šit kaip varė ji toliau. Vadinasi, ta įsipuščiusi panelė, kuri su pasigailėjimu žiūrėjo mano dukteris ir yra toji driskė – Ak, su kokiu džiaugsmu aš ją suspardyčiau, jai žarnas paleiščiau. Jį įsivertė iš lovos valandėlę pastovėjo susivėlusi išplėstomis šnervėmis, prasižiojusi, užsimojusi sugniauštais kumščiais. Paskui vėl sukrito guolyje. Vyras žingsnevo po lindinę, nekreipdamas jokio dėmesio į savo pačią. Kelias akimirkas abu patilėjo, paskui jis priejo prie žmonos ir vėl kaip pirma atsistojo prieš ją susinėręs ant krūtinės rankas. Nori, aš tau dar kai ką pasakysiu. O ką, paklausė jį, jis tyliai ir trumpai jai atsakė, dabar aš turtuolis. Žmona pasižiūrėjo į žvilgsnių, kuris sakė, ar tik jis neįsikrausti iš proto. Žondretas kalbėjo toliau, šims perkūnų. Jau senokai aš esu Badmirių parapijos parapietis – Pakankamai patyriau skurdą, pakankamai vilkau savo ir kitų naštą. Jau man praėjo noras jokauti, nieko jokingo aš čia nebematau, gana kalambūrų, gerasis dieve. Apseisime be tavo pokštom, žinasis tėve. Aš noriu valgyti lygi sotės, gerti lygi valiai, ėsti, dripsoti, miegoti, nieko neveikti. Aš noriu atsigriepti, taigi prieš pastipdamas ir aš noriu truputėlį pagyventi milijonieriumi. Jis vėl perėjo per lindinį ir pridūrė. Neblogia už kitus. Ką tu nori pasakyti, paklausė žmona. Žandretas krestelėjo galvą, mirktelėjo akimi ir pakėlęs balsą lyg mūgi monelninkas, kuris rengėsi rodyti fokusus, tarė. Ką aš noriu pasakyti, klausyk. Cs, sunirsgi žandreto žmona. Netaip garsiai, jeigu šnekė apie reikalus, kurių neturi girdėti pašaliniai. Dar ko, kasgi gali išgirsti kaimynas? Aš neseniai jį mačiau einant iš namų, be to ar jis ką suprastų tas avidvaka – bet aš tau sakau, kad jį mačiau išeinant. Vis dėlto žandretas kažkaip instinktyviai pritylino balsą, tačiau ne tiek, kad Marijaus būtų nepasiekęs bent vienas žodis. Laimė laukė snygo ir sniegas slopino ekipažų dardėjimą bulvare, ši palankė aplinkybė leido Marijui aiškiai girdėti visą pokalbį. Štai ką Marijus išgirdo. Klausy gerai, pakliuvo krezas. Gali sakyti, reikalas atliktas, jau gatava, viskas sutvarkyta mačiausi su mūsiškiais. Jis ateis šį vakar šešiomis, atneš tuo savo 60 frankų šunsnukis. Ar tu pastebėjai, kiek aš jam visko pripaiščiau apie tuos 60 frankų, apie šeimininką, apie vasario ketvirtą? Juk tą dieną negali būti jokio termino, koks jis mulkis. Vadinasi, jis ateis šešiomis. Tuo metu kaimynas bus išėjęs pietų, ponia Burgon plaus mieste indus, namuose nieko nebus. Kaimynas prieš 11 niekad nepareina, mergaitės bus sargyboje. Tu mums padėsi, jis su mumis atsiskaitys. O jeigu neatsiskaitys, paklausė žmona, Žandretas padarė grėslų gestą ir pasakė, tada mes su juo atsiskaitysime. Ir nusikvatojo. Marijus pirmą kartą jį matė juokintis, juokas buvo šaltas ir negarsus, nuo jo Marijų nukratė šiurpas. Žandretas atsidarė sieninę spintelę netoli žydinio, iš ten ištraukė kepurę, su rankovė nubraukė nuo jos dulkės ir užsidėjo ant galvos. Dabar aš einu, tarė jis. Turiu dar sutikti kai ką iš gerų žmonių. Pamatysi viskas eis kaip iš pypkės. Pasistengsiu kuo greičiausiai sugrįžti. Tai lošimas, kurį verta lošti. Saugok namus. Susikišęs rankas į kelnių kišenės, jis pastovėjo valandėlę susimastęs, paskui sušuko. O žinai, vis dėlto labai gerai, kad jis manęs nepažino. Jei būtų pažinęs, jau nebesugrįžtų, jis lystų iš mūsų rankų. Barzda mane išgelbėjo, mano romantiškoji barzdelį, mano graži romantiškoji barzdikė. Ir vėl ėmė juoktis. Jis priejo prie lango, vis dar tebesnygo ir sniegas tarytum braižė baltomis linijomis pilką dangaus foną. Koks šuniškas oras, tarė jis. Paskui siausdamasis redingotu pridūrė. Šis kailis truputį per dukslus, tiek to, pridūrė jis. Senasis sukčius velniškai gerai padarė man jį palikdamas, kitaip aš negalėčiau iš namų išeiti ir viskas nueitų velniop. Nuo kokio menknekio kartais viskas priklauso. Ir užsimaukšlinės ant akių kepurė išėjo. Vargoris buvo spėjęs nužengti keli žingsnius, kai duris prasivėrė, ir tarp duryje vėl pasirodė jo plėšrus ir protingas profilis. Buvo užmiršęs tarys. Paruoš gorę su žarijomis ir įmetė žmonai į sterblę penkių frankų monetą, kurią jam buvo palikęs filantropas. Gorė su žarijomis, paklausė moteris. Taip, kelis saikus anglių nupirkti, du su kaupu, tai atsieis 30 sų. Užlikusius nupirksiu ko nors pietums, pietus tegu eina velniop. Kodėl? Neįsimanyk išleisti visą šimtą sų. Kodėl? Todėl, kad dar turėsiu šitą nupirkti. Kągi tai? Šitą. O kiek tau reikės – Kur čia geležies krautuvė? Muftaro gatvėje. A, tiesa, gatvės kampe, žinau. Bet pasakyk man pagaliau, kiek reikės tavo pirkiniams. 50 sų, 3 frankai. Pietus bus nelabai riebus. Šiandien valgys nesvarbu, yra rimtesnių dalykų. Kągi užteks ir tiek brangusis. Suliktai žmono žodžiai, žondretas vėl uždarė duris – ir šį kartą Marijus girdėjo greitai tolstant jo žingsnius lūšnos koridoriumi ir laiptais. Senmedaro varpinėje išmušė pirmą valandą. 13 skyrius. Solius cum solio, in loco remota non cogitabuntur orare pater noster. Dviese nuo šalėje vietoje nesirengė kalbėti tėvę mūsų, latiniškai kad ir svajotojas, Marijus, mes jau esame sakę, buvo vis dėlto tvirto būdo ir energingas jaunuolis. Įprotis mąstyti vienatvėje, ugdydamas jame simpatiją ir užuojautą žmonėms galimas daiktas sumažino jame gebėjimą pykti, tačiau paliko nepaliestą gebėjimą piktintis. Jis buvo geras kaip braminas ir griežtas kaip teisėjas. Rupūžės jam žadino gailėsi, bet angį jis mielai būtų sutriuškinęs o dabar jo žvilgsnis išvydo gyvačių lizdą, prieš jo akis buvo pabaisų urvas. Tuos niekšus reikia sunaikinti, tarė jis savo. Marijaus viltys nepasiteisino, ne viena mislė nebuvo įspėta, priešingai viską tarytum apgaubė dar tirštesni rūkai. Jis nieko daugiau nesužinojo nei apie gražią Liuksemburgo parko merginą, nei apie žmogų, kurį jis vadino ponu Leblanu, patyrė tik tiek, kad žandretas juos pažįsta. Iš miglotų žondreto užuominų jis aiškiai suvokė tik vieną, kad jiems čia ruošiami spastai, kažkokie nesuprantami, bet baisūs spastai, kad jiems abiem grėsia didelis pavojus, jos tėvui tikrai, o gal ir jai, kad reikia jos išgelbėti, reikia suardyti niekšingų žondreto kėslus ir sutraukyti visą šį vorų surekstą tinklą. Valandėlį įstebėjo Žandreto žmoną. Jį įsitraukė iš vieno kampo senas kardinė krosnelį ir dar kažko griozdė geležies laužė kiek galėdamas atsargiau Marijus nulipo nuo komodos, stengdamasis nesukelti nei mažiausio triukšmo. Su baime galvodamas apie tai, kas ruošiama, pilnas pasišlikštėjimo žondretais. Jis vis dėlto jauti savotišką džiaugsmą, kad jam galbūt yra lemta padaryti paslaugą tai, kurią myli. Tačiau ką daryti? Įspėti tuos, kuriems grėsia pavojus, bet kur jo surasti. Jų adresų jis nežinojo, jie švystilėjo akimirką prieš jo akis ir vėl pasinėrė bedugnėse Paryžiaus gelmėse – laukti pono Leblano prie durų šešiomis vakariai ir įspėti jį apie spastus. Bet Žondretas su savo sėbrais pastebės jį kažko laukiant. Vieta nuo šaly jų bus daug ir jie ras būdą jam sučiupti ar pašalinti, o tuomet vis tiek žus tasai, kurį Marijus nori išgelbėti. Ką tik išmušė pirmą valandą spastai ruošiami šeštai, Marijus turi penkias valandas laiko. Beliko tik vieną. Jis apsivilko geresnį į surdutą, Dar visai padorų, užsirišant kaklo šaliką, pasėmė skrybelį ir įslinko taip tyliai, lyg būtų ėjęs basas per samanas. Be to žandreto žmona tebesikniausia geležgalių krūvoje. Išėjęs iš namų, Marijus pasuko į pty bankyje gatvę. Jis buvo jau apie vidurį tos gatvės ties labai žemų mūrinių aptvarų, kurį vietomis galėjai laisvai peršokti ir už kurio traukėsi plati dykvietį. Jis ėjo iš lėto paskendė savo mintyse, sniegas duslino jo žingsnius – Staiga visai gretais išgirdo kalbant žmonės. Apsidairė gatvė tuščia, nors buvo pats vidurdienis, niekur negyvos dvasios, tačiau jis aiškiai girdėjo balsus. Jam atėjo į galvą dirstelėti anapus aptvaro, palei kurį įsėjo. Tikrai, ten sėdėjo ant sniego nugaromas išlieja į mūro sieną du vyriškiai ir tyliai kalbėjosi. Jų veidų jis nepažinojo, vienas buvo barzdotas ir vilkėjo palaidinę, o antras gauruotas ir apdriskęs. Barzdyla turėjo ant galvos graikišką kepuraitę, o vien plaukė antrojo galva buvo apsnikta. Pasilenkęs tiesiais, Marijus galėjo viską girdėti. Gaurys kumštelio barzdočių alkūnį ir tarė, jau jeigu įmasi gaidgistis virukai, tai negali nepavykti. Tu manai, tarė barzdyla, o gauročius kalbėjo toliau. Kiekvienas grįžtels po penkis šimtus apskritainių, O jeigu įkišime uodegą, tai užsidirbsime po penketą šešetą daugiau, daugiausia po dešimt metelių. Antrasis kasydamasis po graikišką kepuraitę galvą truputį nereištingai atsakė, čia tai garantuota, niekaip neįsisuksi. Aš tau sakau, kad niekas neužklius, tarė vėl gaurys. Tėvuko bevardžio vežimėlis bus pakinkytas. Paskui jie ėmė šnekėti apie melodramą, kurią vakar buvo matę getė teatre. Marijus nuėjo toliau. Jam atrodė, kad nesuprantami žodžiai tų dviejų subjektų, taip įtartinai pasislėpusių žaptvaro ir sutūpusių ant sniego, galimas daiktas turi šiokį tokį ryšį su niekšingai žondreto kėslais. Turbūt jie kalbėjosi apie tą pačią operaciją. Marijus pasuko į San Marso priemeščio pusę ir pirmoje pakliuvusioje krautuvėlėje paklausė, kur rasti policijos komisarą. Jam nurodė Pontoazo gatvę numeris 14. Marijus nuėjo tenai. Eidamas pro kepyklą nusipirko už du sūkę palėlį duonos ir ją suvalgė, numatydamas, kad šiandien nebeteks pietauti. Eidamas jis dėkojo apvaizdai, jeigu šį rytą jis nebūtų davę žondreto dukteriai tų penkių frankų, tai būtų važiavęs paskui pono Leblano fiakrą, nieko nebūtų sužinojęs, dabar negalėtų išardyti žondreto spastų. Ir ponas Leblanas žūtų, o kartu be abejo žūtų ir jo duktė. 14 skyrius – Policijos agentas duoda porą spriktų advokatui. Priejas Pontuazo gatvės numerį 14 Marijus užlipo į antrą aukštą ir paklausė policijos komisaro. Pono policijos komisaro nėra, atsakė kažkoks raštininkėlis, bet jį pavaduoja inspektorius, gal su jo pakalbėsite, jums skubu? Taip, atsakė Marijus. Raštininkėlis jį nuvedė į komisaro kabinetą. Už grotos išlėjęs į krosnį stovėjo galotas vyras, abiem rankom pasikėlęs plataus redingoto su triguba pelerina skvernus. Jo veidas buvo kvadratinis, plonos lūpos tvirtai sučiauptos, tankio šiurpą keliančios žandinos kiek žilstrėjusios, o žvilgsnis toks, jog tarsi naršytų po jūsų kišenes. Tasai žvilgsnis, galima sakyti, ne tik vėrė žmogų, bet tiesiog rausis jame. Iš pažiūro šis vyras atrodė beveik toks pat plėšrus ir pavojingas kaip ir žandretas. Susitikti su dogu kartais nemažiau baisu kaip su vilku. Ko jums reikia, paklausys Marijų, nepridėdamas ponė. Ar jūs būsite ponas policijos komisaras? Jo nėra, aš jį pavaduoju. Aš labai slaptų reikalų, tai kalbėkite. Ir labai skubiu, tai kalbėkite greičiau. Šio ramaus ir širkštoko vyro išvaizda kėlė nerimą, bet draugė ir drąsino. Jį žiūrėdamas jautė ir baimį, ir kartu pasitikėjimą. Marijus jam papasakojo visą istoriją apie tai, kad kažkokį žmogų, kurį jis pažįsta tik iš matymo, ruošiasi šį vakarą vėlioti į spastus. Kad gyvendamas kambaryje greta lindynės jis Marijus Ponmersi advokatas girdėjo pro pertvarą visas samokslo smulkmenas, kad niekšas sumanės šitos pastus vadinasi žandretas, kad jis turi bendrininkų, greičiausiai užkardų valkatų, jų tarpę kažkokį kablį, kitaip pavasarinį, kitaip bigrenailį, kad žondreto dukterys eisinčio sargybą, kad niekaip negalima įspėti to žmogaus, kuriam grėsia pavojus, kadangi net jo pavardė nežinoma, ir kad pagaliau visą tai turi vykti šešiomis vakaro pačiame nikiausime opitalio bulvaro gale, name numeris 50-52. Marijui ištarus namo numerį, Inspektorius pakėlė galvą ir šaltai paklausė, tas kambarys koridoriaus gale? Taip, atsakė Marijus ir pridūrė, ar jūs žinote tą namą? Inspektorius valandėlę patilėjo, paskui atsakė, pridėjęs bato kulną prie krosnės durelių, kad sušiltų koją. Galimas daiktas. Ir košė prodantis toliau kreipdamasis ne tiek į Marijų, kiek į savo kaklaraštį. Be gaidgystės čia neapseita. Šitie žodžiai apstulbino Marijų. Gaidgysti, pakartojo jis, tikrai aš girdėjau tariant šitą žodį. Ir papasakojo inspektoriui nugirstą dialogą tarp gauročiaus ir barzdylos ant sniego užmūrinio aptvaro pty bankyje gatvėje. Inspektorius burptelėjo, gauročius turėjo būti briužonas, o barzdyla puskatikis kitaip milijardierius. Jis vėl nuleido lakstienas ir susimastė, o dėl tėvuko bevardžio, tai numanau, po šims prasidegino redingotą – ir ko jie visada taip prikuria tas prakeiktas krosnis. Numeris 5052 buvusi Gorbo nuosavybė. Paskui jis pažvelgė į Marijų. Jūs matėte tik barzdylą ir gauruočių ir kablį. O ar jūs te nematėte slankio ant tokio jauno frontelio? Ne. Nie tokio snabaus petingo žaliuko panašaus į zoologijos sodo dramblį. Ne. Nie tokio šelmio panašaus į seną pajacą? Ne. Na, o ketvirtojo iš viso niekas nemato, net jo paties pagalbininkai, padėjėjai ir parankiniai. Nieko nuostabaus, kad jūs jo nepastebėjote. Tikrai nemačiau. O kas tai per žmonės, paklausė Marijus. Inspektorius atsakė, bet tai ne jų valanda. Jis vėl patilėjo, paskui tarė. 50-52. Žinau tą balaganą. Jame nėra kur mums pasislėpti, artistai beregint pastebėtų – Tada jie tik atšauktų vodevilį ir to viskas baigtųsi, jie tokie kuklus. Varžosi publikos, ne, iš to nieko neišeis, nieko neišeis, aš noriu išgirsti, kaip jie dainuoja ir jos pašaukdinti. Pabaigęs monologą, jis atsigrėžė į Marijų ir paklausė įsmeigęs į akis, jūs bijote? Ko? Tų vyrų. Nedaugiau kaip jūsų, atžarėjo šovė Marijus, pagaliau pastebėjęs, kad tasai šnipas dar niekarto jo nepavadino ponu. Inspektorius dar atidžiau pažiūrėjo į Marijų ir ištarė su kažkokiu pamokomu iškilmingumu. Jūs kalbate kaip drasus žmogus ir kaip garbingas žmogus. Drasumas nebijo regėti nusikaltimo, o garbingumas nebijo valdžios. Marijus jį nutraukė. Labai gerai, bet ko jūs manote imtis? Inspektorius jam tiek te atsakė. Visi tų namų gyventojai turi visrakčius, kuriais naudojasi grįžę naktį namo. Jūs taip pat turite visraktį? Taip turiu, atsakė Marijus. Čia turite, taip. Duokite man, tarė inspektorius. Marijus įstraukė raktą iš lemenės kišenėlės, jį padavė inspektoriui ir pridūrė. Jeigu tikite manimi, tai ateikite su apsauga. Inspektorius metė į Marijų tokį žvilgsnį, kokį Volteras būtų metęs į provincijos akademiką, pasiūliusi jam kokį rimą. Staigiu judesiu jis susikišo savo milžiniškas rankas į didžiulės redingoto kišenes – ir įsitraukė du nedidelius plieninius pistoletėlius, kurie vadinami spriktais. Jis padavė jos Marijui, kalbėdamas greitai, trumpai sakiniais. Pasiimkite juos, eikite namo, pasislėpkite savo kambaryje. Tegu mano, kad jūs išėjęs, jie užtaisyti. Kiekviename po dvi kulkas, stebėkite. Jūs sakėte, kad sienoje yra skilė, tegu jie susirenka. Iš pradžių jiems nekliudykite. Kai jums atrodys, jog atėjo metas įsikišti, išaukite vieną kartą iš pistoleto. Tik neskubėkite, visą kitą palikite man. Išaukite į orą, į lubas vis tiek. Svarbiausia, neskubėkite. Palaukite, kol jie pradės savo darbą. Jūs esate advokatas, suprantate, ką tai reiškia. Marijus paėmė pistoletus ir įsibruko juos į šoninę švarko kišenę. Labai pūpso iš karto matyti, geriau įsidėkite į lemenis kišenes. Marijus įsikišo pistoletus į liemenis kišenės. O dabar, kalbėjo toliau inspektorius, negalima gaišti nei minutės. Kuri valanda pusė trijų, tai septyniomis, šešiomis, atsakė Marijus. Laiko turiu, kalbėjo toliau inspektorius, bet nieko kito dar neturiu. Neužmirškite nieko, ką jums pasakiau. Pykšt, vienas pistoleto šūvis. Būkite ramus, atsakė Marijus. O kai Marijus jau spaudė durų rankiną, inspektorius dar jam sušuko – Beje, jeigu jums būčiau reikalingas anksčiau, ateikite čia pats ar ką nors atsiųskite. Paklauskite inspektoriaus Žavero. 15 skyrius Žandretas apsiperka. Netrukus po to apie trečią valandą, kur Feirakas draugė su Bosvėje atsitiktinai ėjo Muftaro gatve. Snygo vis tirščiau, sniego buvo pilna visa erdvė. Kai žiūrėjai šitaip drebinti sniegą, atrodo, kad danguje užėjo baltų draugelių maras. Buvo bepradedas bosiuje, kreipdamasis į kurfeiraką, bet netikėtai pastebėjo gatvėje Marijų einant į užkardo pusę. Jis atrodė keistai. Žiūrėk, sušuko bosiuje, Marijus. Matau, atsakė kurfeirakas. Tik nereikia jo kalbinti. Kodėl? Jis užimtas? Kuo? Ar nematai kokia jo mina? Kokiagi? O tokia lyg jis kažką sektų. Tikrai, sutiko bosiuje. Tu pažiūrė, kokios jo akys, pastebėjo kurfeirakas. Bet kągi jis pavelnių seka? Kokį sijonėlį, kaspinėlį, kikelį su gėliuke, jisai įsimylėjęs. Bet aš nematau gatvėje nei sijonėlio, nei kaspinėlio, nei kikelio su gėliuke, pasakė busiai. Žodžiu, jokios merginos. Kurfeirakas pažiūrėjo ir sušuko, jis seka vyriškį. Tikrai, koks 20 žingsnių prieš Marijų ėjo vyriški su kepurė, nors tas vyras matėsi tik iš užpakalio, tačiau galima buvo įžiūrėti jo žilsvą barzdą. Vyriškis vilkėjo visiškai naujų jam per didelių redingotų ir avėjo baisiausiai suplyšusiomis nuo purvo suskretusiomis kelnėmis. Bosioje nusikvatojo, kasgi tai per tipas? Tasai, paklausė kurfeirakas, aišku poetas, Poetai mielai avi triušienų pirklių kelnimis ir dėvi prancūzijos perų redingotais. Pažiūrėkim, kuriais Marijus pasiūlė Bosijai, pažiūrėkim, kuriais tas žmogus. Pasekim juos gerai. Bosijai, sužuko kurfeirakas, serelį išmo, jūs didžiausias galvijas. Sekti žmogų, kuris seka kitą žmogų. Ir jie pasuko atgal. Tikrai eidamas Muftaro gatve Marijus pastebėjo Žondretą ir dabar jį sekė. Žondretas ėjo prie šakienį, įtardamas, kad jo kažkas neišleidžia iš akių. Jis pasuko iš Muftaro gatvės ir Marijus jį matė einant į vieną iš pačių bjauriausių Grasiezo gatvės namiūkščių. Tenai jis išbuvo apie ketvirtį valandos ir sugrįžo į Muftaro gatvę. Jis kiek užtruko vienoje geležies prekių parduotuvėje, kuri tais laikais buvo Pierre Lombaro gatvės kampe ir po kelių minučių Marijus pamatė išeinant iš krautuvėlės nešiną kaltų didelių medinę rankeną. Kaltą jis tojau paslėpė po redingotos kvernu. Priejas pty žantiljį gatvelę, greitai pasuko į kairę, į pty bankie gatvelę. Buvo nebetoli vakaras, sniegas valandėlė apstojęs vėl dripte dribo. Marijus susiglaudė už tušios, kaip visada, pty bankyje gatvelis kampo ir toliau nebesekė paskui žondretą ir gerai padarė – nes priejas tą žemą mūrinį aptvarą, už kurio Marijus buvo girdėjęs Barzdylos pasikalbėjimą su gauročiumi, Žandretas atsigrėžė, paskui įsitikinęs, kad niekas paskui jį neseka ir jo nemato, peršoko per aptvarą ir išnyko. Šią mūrinę tvorą aptverta dykvietė siekėsi su buvusio karietų nuomotojo turinčio labai blogą vardą už pakalinių kiemų. Dabar tas karietų nuomotojas buvo subankrutavęs, bet dar laikė ratinėje kelias senas dvivietės karietaitės. Marijus pagalvojo, kad dabar, kol žandreto nėra, visų protingiausia grįžti namo, bet togi jau buvo nebenksti. Kiekvieną vakarą tetulė Biurgon, išeidama į miestą plauti indų, turėjo paprotį užrakinti namų duris, todėl temstant jos visuomet būdavo uždarytos. Marijus savo raktą atidavė policijos inspektoriui, taigi reikėjo pasiskubinti. Atėjo vakaras, beveik visiškai sutemo horizonte ir visoje Nepriepiamoje erdvėje matėsi tik vienas saulės apšviestas taškas – minulis. Jis tekėjo raudonas iš anapų žemos alpetrierų ligoninės bokšto. Marijus plačiai žingsniais patraukė prie namo numeris 5052. Kai parėjo duris dar buvo adaros, pirštų galais užlipo laiptais ir paleisienas sėlino koridoriumi prie savo kambario. Abiejose koridoriaus pusėse – Kaip atsimename, buvo kamarėlis šiuo metu visos tuščios, laukiančios nuomininkų. Jų duris ponia Burgon paprastai palikdavo adaras. Slinkdamas pro vienas iš tų durų, Marijus tarėsi pastebėjęs negyvenamame kambaryje keturias nejudančių vyrų galvas, kurias dulsvai išvieti pro langelį krintantį gestančios dienos šviesą. Marijus nepažiūrėjo įdėmiau, nes pats nenorėjo, kad jį kas pamatytų. Jam pavyko nepastebėtam tyliai įsmukti į savo kambarį. Buvo pats laikas. Po valandėlis jis išgirdo išeinant tetulę biurgon ir užrakinant namo duris. Šešioliktas skyrius, kur skaitytojas išgirs dainelę angliškų motyvų, madinga 1832 metais. Marijus atsisėdo ant lovos, galėjo būti pusę šeštos. Beliko tik pusvalandis iki to, kas turėjo įvykti. Jis girdėjo tvinksint savo arterijose kraują, kaip tamsoje girdėti laikrodžio tiksėjimas. Jis galvojo apie tą dvigubą polimą, kuris šiuo metu ruošiamas patamsiuose. Iš vienos pusės artėjo nusikaltimas, iš antros ėjo teisingumas. Baimės jis nejautė, bet vis dėlto jį ėmė širpas, pagalvojus, kas netrukus turi įvykti. Kaip esti kiekvienam – kuris netikėtai susidūrė su nepaprastu nuotikiu, visa šį dieną jam atrodė lyg sapnas ir tik pajutęs liemenis kišenėse dviejų plieninių pistoletų šaltį, jis įsitikindavo, jog tai ne košmaras. Laukė nebesnygo mėnulis, išlindęs iš tiršto rūko švietė viską iščiau, nuo jo spindėjimo ir nuo iškritusio sniego atšvaito kambaryje buvo balkšva prieblanda. Žondretų lindinėje buvo šviesu, Pro pertvaros kilutę skverbėsi raudonas spindulys, kuris Marijoje atrodė lyg kraujo spalvos. Buvo aišku, kad tas spindulys ne nuo žvakės. Tačiau pažondretus nebuvo girdėti jokio judėjimo, niekas ten nevaikščiojo, niekas nekalbėjo, nei šiukždėsio, nei atodusio, ten tvyrojo niki ledinė tyla, ir jei ne ta raudona šviesa, buvo galima pamanyti, jo greta kapų rūsys.